Festinha na minha casa, picanha, maionese, cerveja Budweiser, que fica tranquilex. Hoje porto Rolex, as patas se intrometem. Já liguei o favela porque a noite promete. Se antes era seca, hoje tem várias peguetes. Quer é esticar o chiclete, gama, é isso que acontece. Uma noite nada mais, obrigado, agradece. Ei, faveliano, festinha, moleque, marcha na boneca piscina liberada. Elas nada pelada, tomo whisky gold Levo pra depois sentar na vara. Hoje meu bonde passa, é povo não entendi nada. Pode denunciar, nós tá curtindo a madrugada. Piscina liberada, elas nada pelada. Tomo whisky gold levo pra depois sentar na vara. Hoje meu bonde passa, é povo não entendi nada. Pode denunciar, nós tá curtindo a madrugada. Nós tá curtindo, nós tá curtindo, nós tá curtindo a madrugada. o general. Festinha na minha casa, picanha, maionese Cerveja, bordeaux, skunk, fica tranquilex Hoje porto Rolex, as patas se intrometem favela, porque a noite promete. Se antes era seca, hoje tem várias peguetes. Quer esticar o chiclete, gama, é isso que acontece. Uma noite nada mais, show, obrigado, agradece. Ei, faveliano, festinha, moleque, marcha na boneca. Piscina liberada, Casa da pelada, toma whisky gold levo pra depois sentar na vara Hoje meu bonde passa, Zé é por não entendi nada Pode denunciar, nós tá curtindo a madrugada Piscina liberada, elas nada pelada Toma whisky gold levo pra depois sentar na vara Hoje meu bonde passa, Zé é por não entendi nada Pode denunciar, nós tá curtindo a madrugada nós tá curtindo, nós tá curtindo, nós tá curtindo a madrugada.